audigu vian vocion. Estas certe bele, povilegi textoin en lingvo cion one nove aciris per lernado. La leganto quasau conceras tiun novan lingvon pasion post pasio, cae malcovras ciel gi funccias. Leganto el trovas cio en la nova lingvo estas vere io nova, cae cio jam estas conata, el la propra limbo. Tio povas esti grammaticae reguloi, au similezoi, au mal de la vortoi. La legado helpas malcovri la principoin de la funcciado de lingvo. Tiu ec cono donas gioion, cae instigas al pli da legado. Tiu instigo dauras gis la puncto en ciu la principoi de la funcciado de la lingvo estas suffice clarai alla leganto. Nun necessas trovi intereson en la enhavo de la legajo, au cae audi la lingvon kiel gi sonas. La leganto volas nun farigi auscultanto, por povi compreni la lingvon ancau laula audado. Tio de nove estas granda malcovro, char ciu parolanto havas sian propran parol manieron cae depende de la parolanto, la autcompreno povas esti facila au mal facila. Dum ce legado, la leganto povas mem decidi pri la rapidezzo de la legado, la auscultanto devas accepti la parol rapidezzon, cae havas nur limigitan tempon por compreni la vortoin cae la enhavon. Por compreni la auscultanto devas identigi la sonoin, la vortoin, cae devas prilabori tion en sia cerbo por traduci gin al sia propra lingvo. Necessas concentrigi alla audagio. Plei bone estas tiu cele surmeti capaus cultiloin, por liberi alla cerbo nur tion, cion gi besonas por prilaborado. Ali flanque la cerbo povas ricevi subtenon, por la prilaborado de la audagio, nome se la auscultanto pova sam tempe ancao esti leganto, do se la auscultanto disponas pri texto, complete congruas cun la audajo, do se existas clara interligo inter sonoi cae literoi. Tio ja en multae lingvoi ne eblas, set bon chance en esperanto tio interligo estas perfecta. Dependas nur de la parolanto, Ciù la parolado estas perfecta lau tiu senso. La sonoi de esperanto estas tutte clare definitai, set parolanto de la lingvo ofte interpretas certain literoin de esperanto lau la cutimo de la propra lingvo, cio povas conduci al malfacila compreno. La parolanto devas accepti, che la sonoi de Esperanto ne estas la samae kiel tiui de la propra lingvo. Eblas lerni tion per attenta auscultado cae sequa exercado. Cae do ien la situazio en quiu vi trovigias, cara auscultanto de la Esperanta retradio. Post la auscultado cae legado de son articolo, vi povas mem paroli exemple parton de la texto de la son articolo, cae registrigin. Tiam vi povas mem ausculti vian registrajon, por constati, ciu via parolado estas suffice bela, cae precipe bone comprenebla. Vi povas ancau sendi malongan prov registrajon alla esperanta retradio, laula adreso retradio.com ce aldone.doe. Post alveno de suffice da son registrajoi, ili povas aperi en cadro de speciala programo de la esperanta retradio. Do audigu vian vocion, por gioigi vin cae aliaen.